الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله الله ime Allaha samilosnog, samilosnog. o vjernici, Allaha se bojte i neka svaki čovjek gleda šta je za sutra pripremio. I Allaha se bojte jer on dobro zna šta radite. I ne budite kao oni koji su zaboravili Allaha pa je on učinio da sami sebe, zaboravi. To su pravi griješnici. Nisu jednaki stanovnici džehennema i stanovnici dženneta Stanovnici dženneta će ono što žele postići. Da ovaj Kur'an kakvom brdu objavimo, ti bi vidio kako je strahopoštovanja puno i kako bi se od straha pred Allahom raspalo. Takve primjere navodimo ljudima da bi razmislili. U istinu je rekao uzvišeni Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Zahvala dragom gospodaru čijom smo milošću upućeni na pravi put. Molimo gospodara da nam pored upte dadne snage da na pravom putu ustrajemo. Gospodaru naš, molimo te da nas počastiš korisnim znanjem i da nas učiniš od onih koji se tebi približavaju tako što će svoje znanje o svojoj vjeri svakim danom proširivati. Salavat i salam tvoj miljeniku Muhammedu, njegovoj časnoj porodici, plemenitim ashabima i neka je mir i spas na sve one koji slijede uputu do sudnjega dana. Gospodaru naš, ništa nije lahko osim onoga što ti svojim robovima iz milosti svoje ne učiniš lahkim, pa te molimo da nam uvijek olakšaš da učinimo ono što je za nas dobro na oba svijeta. Amin. Draga i poštovane sestre, i dalje se družimo sa hadisima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Imam Šafija govoreći o traženju znanja kaže kullama eddebeni eddehru arani dafa akni kako me vrijeme odgaja pokazuje mi koliko je moj mozak slab wa kullama zdedtu ilmen zadani ilmun bi džahli a svaki put kada se moje znanje poveća poveća se znanje o tome koliko ne znam i kaže ulema primjer učenja je primjer jedne tačke u moru. Kako se ta tačka širi sve je veća površina kojom dodiruje ono more oko sebi Koliko god da je taj krug velik, samo ćeš više biti svjestan koliko je ostalo da naučiš. Sura koju sam učio tokom akša mamaza navela me da napravim jedan uvod vezano za naš odnos prema, prema vjeri. Vi znate da dva pojma su najuže vezana u Kur'anu, a to je vjeruju i dobra djela čine. Amenu wa amilu salihat. I deklarativno, kaže jedan velikan, kada je postalo mnogo onih koji tvrde da vole, Allah je tražio da dadnu argument. I zato kaže vjeruju i dobra djela čini. Jer je pokazatelj iskrene vjere, iskrene ljubavi, iskrene odanosti prema stvrtelju to da činimo dobra djela. Zamisli kažemo volimo svoje roditelje, a onda kada nam oni nešto kažu da učinimo, nema teško. Moramo preispitati da li ih uistinu volimo. Sura koju sam učio vama je svima hvala dragom gospodaru poznata. To je sura bid-din. Kaže gospodar, jesi li vidio onoga ko poriče vjeru? Subhanallah, zamisli ljudsko biće koje ubije drugo ljudsko biće. On poriče vjeru, odnosno poriče odgovornost pred stvrteljem za to djelo. Zamisli osobu koja vara druge ljude. Zamisli osobu koja uzima drugim ljudima njihova prava. Kao da se na sve ono što je pokvareno, kao da se na sve ono što ne valja u društvu, Ovaj kuranski ajet je jasno kazao šta treba biti smjernica u životu. Jesi li vidio onoga ko poriče vjeru? Svaki put kad učinimo ono sa čime gospodar nije zadovoljan, činimo nešto čime mi poričujemo vjeru. Nas gospodar zaštiti pogotovo od toga da sami sebe pravdamo. Danas imate puno ljudi koji vrlo brzo sebi nađu opravdanje. Vjernik i vjernica, šta god da se dešava, stalno znaju da ne smiju se zadovoljiti sa poboljšavanjem, sa dodatnim činjenjem dobrih dijela, dok moja i tvoja noga, ne jedna, nego obje noge, ako Bog da ne uđu u Stalno moraš raditi. Stalno moraš čuvati svoje srce. Stalno moraš čistiti svoj um od svega onoga što se lijepi, pogotovo u našem vremenu. Ranije je bilo puno manje slika. A vi znate da se slika zna dobro urezati. Čak ono što čuješ, većina ljudi slabije pamti ono što čuje nego ono što vidi. I subhanallah, danas pogotovo trebamo se čuvati od toga da nam ovaj privid vječnosti koji se želi nametnuti, ovaj privid vječne i neprolazne ljepote na Dunjalku, da nam neko ne proda da ne pomislimo da ćemo vječno na ovom dunjalu kostati. Kažu da je Hazreti Alija znao izaći sa svojim prijateljima do mezarja i da ima ovaj snage svaki dan bih to uradio tri stvari. Pokušao bi da barem jedno mezarje zijarati, ma ima i hvala Bogu. Pokušao bi barem jednu hasu da zijarati, ma ako ne dnevno, onda barem heftično. I pokušao bi jednom ahbabu, prijatelju, prijateljici, otići i rekao bi, neću ni čašu vode da mi izneseš. Hoću da tebe vidim. Došao sam da tebe vidim. Ove tri stvari bi mijenjale. Mijenjale bi moj karakter. Prvo odim na mezarje, postanem svjestan da će sutra i meni tu spustiti. Odem hasti. Ujutru kad ustanem kažem hiljadu, hiljadu puta Allahu dragom hvala, zdrav sam. Hiljadu, hiljadu puta Allahu hvala, krov nad glavom imam. Hiljadu, hiljadu puta Allahu hvala, imam šta taj dan i pojest. I otišao bi posjetio nekoga, jer kako vrijeme prolazi sve više interesa. Otišao bi rekao, neću ni čašu vode, hajde da izađemo iz moje i tvoje kuće, pa da prođemo među našim zgradama, pa da prođemo našim mahalama, da spominjemo Allaha na onim mjestima gdje se Allah ne spominje da hodamo da kažemo subhanallah, mi gospodaru čuvamo ova mjesta tako što jedan s drugim se družimo i jedna s drugom se družimo i prošetamo mahalom, kažemo subhanallah, pogledaj, je li ovaj komšija klanja ikako? Pogledaj ovu djecu, idu li ova djeca u Hazreti Alija bi izašao do mezare i kazao bi, nazvao bi selam onako kako mi trebamo nazvati selam umrlim, esselamu alaikum, ja dara kaumim, minin, selam alaik vama, kuća vjernička, to je kuća vjernika. Entum musabikun wa inna inša Allah bikum lahiqun. Vi ste nam otišli ispred nas, a mi vas sustižemo, samo što nismo. I kaže, nakon toga bi rekao, subhanallah, slušajte ovo, kaže, inna ezvađakum, inna emualekum kad kusimet. Kaže, Hazreti Ali radijallahu anhu, kaže, zaista su vaši meci podijeljeni, drugi ih je uzeo. Wa inne kum kad sukinet. Kaže, vaše kuće je već neko naselio, neko živi u vašim kućama. Čak šta više, wa inne te zavođen. Kaže, ima hanuma nekih od vas koji su se preudali. Kaže Hazreti Alija, umrli, ništa ko da govori živima, kaže Hada haberu ma indana, Fama haberu ma indakum. Ovo je haber, ovo je vijest koju vam nosim. Ono u biti odgaja ljude koji su sa njim. Kaže, fema kaberu ma Pa recite mi, šta je vaša vijest? Kaže, onda bi oborio glavu. I uvijek, kada čujete nešto što po vama ima težinu, nemoj odmah, nemoj odmah odgovoriti. Sačka. Pusti nek prođe malo vremena. Ponovi rečenicu se pa recite pa je ovo zaista tako teško i tako bitno da trebam to mi dati neku težinu. Danas ljudi, čim mu nešto kaže, zna na to, ali ima... Kaže, oborio bi glavu, pa nije šala. Sve što je čovjek u životu sticuo podijeljeno. Kuća u kojoj je živio, neko, neko drugi sada živi. Čak one osobe za koje smo se vezivali u životu. I zato je svaka ljubav, mimo prve ljubavi prema stvortelju ako preko te ljubavi voliš ljude, vezuješ se preko te ljubavi, onda je ona vječna. Vezuje se za ljude, ti otišao, ti se isti ljudi vezali za druge. Kaže Hazreti Alija, znate li šta bi vam oni odgovorili da mogu odgovoriti? Vjera. Kaže Hazreti Alija, oni bi vam kazali, وَتَزَوَّدُوا Obskrbite se. Govori vam iz mezarja. Otazavadu, obskrbite se. Fa hajre zadi takva. Znajte da je najbolje što sa sobom ponijeti možete šta? Takvaluk svijest o stvoritelju. To Jesi li vidio onoga koji vjeru poriče? Koji nije imao šta? Svijesti o vjeru. a sad, zbog čega ovu suru sam htio da na početku sa vama podijelim? Pogledajte osobine onoga ko poriče vjeru. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ لِيَتِيمِ To je onaj koji šta prvo odbija siroće. Subhanallah. Ono što je kako nas gospodar odgaja. To je ugrožena kategorija. Ako i mi ne izađemo u susret, ko će izaći? Lako je biti treći kad dvojica nekoga tuku. Ali haj budi drugi kad peterica jednog tuku. Ja. Svi smo bili u osnovnoj i srednjoj školi. Ja. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم to je onaj koji odbija siroće prva osobina ولا يحض على طعام المسكين i ne podstiče da se oni koji su siromašni koji su gladni ne podstiče da se oni nahrani gledajte gospodar od nas ne traži malo on od nas traži da damo istinski, iskreno od onoga što nam je drago. Ne samo da ta osoba koja vjeruje vjeru i živi vjeru, da treba dijeliti Evo kako mi to uradimo, pa mi se žale, kaže, što je ovo smanilo ove donacije za, u narodnu kuhinju, što mi? Pa to je do nas. Nisam ja podsjetio, nisu ljudi sami sebe podsjetili. Kaže gospodar, ko prče vjeru, onaj ko odbija siroće, Drugo, kaže ne podstiče, ne kaže ne hrani, nego znači on hrani i šta još radi? Promovira da se drugi hrani. Jer ti, subhanallah, sebe učvršuješ u činjenju dobra kad kaže, hajmo zajedno na džumu. Hajmo zajedno Hanuma sabah da klanja. Hajmo zajedno Ahbab, hajmo kahu ćemo popiti prije pa ćemo zajedno na akšamu u džan. Podsticati na dobro. Vola yahuddu ala ta'amil miskin. Odmah ide to. Fawailu lil musallin. Teško li onima koji klanjaju. Kaže, to je najdraži. Aj ti blizu. Zašto? Jer on ne čita ono poslije. Kaže, teško li onima koji klanjaju. Normalno. Iblis kaže, vidite, Allah vam u Kur'anu kaže, teško li onima koji klanjaju ajet koji ide iza. Alladine hum an salatihim sahun. Oni koji svoje namaze zanemaruju. Allaha vam dragu, povješte vi tu u svojim glavama. Kakve veze ima briga o jetima? odnosno dijeljenje imetka sa namazom. Kao da gospodar kaže, onako kako je moje pravo da mi na sveždu padneš, tako je tvoja obaveza prema tvom društvu da zaštitiš siroće, da pomogneš onoga koji je gladan. I to je vjera. Fedalik Ra'aita lediju kedibu Jesi li vidio onoga koji poriče vjeru? Alladhina hum im sahun. Onda šta se još dešava? šeitan napada. Kaže dadni više. I to pogotovo imate kada ljudi žele da pokažu kako imaju imetka. Kaže ko će dati više, pa onda ljudi daju više samo da bi se kazalo. Alladhina hum yura'un. Oni kaže gospodar, koji su ti koji su nemarni? prema svojim namazima, kaže oni koji se pretvaraju. Čuvajmo se pretvara. Jedini način da se borimo protiv pretvaranja jest najprije da molimo gospodara da nas u tome pomogne, da budemo njemu iskreni. Drugo, da nastojimo kada smo sami, da jednako radimo kao kada smo pred ljudima da dam, imate ljudi, ja znam ovdje ne dođe. Pošalje masus, kaže bogat, ja neću moći na halku, ponesti ovu kilu riže, litar ulja, stav, nemoj da me prođe. Vjerujte, to, to je takvo djelo da do kijametskog dana teče. Jer da ga Allah poživio još sto godina, on bi mislio moram da redovnu sedmičnu sadak. I blago ono je, sutra kad bude radio možda će dat nima. Možda će reći slušaj ta i ta porodca, ja u njoj vodim računa, meni Allah, meni Allah počastio. To je ovaj siroće, to je siroma, وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ Opet se završava sura, kaže oni koji, šta? Oni koji odvraćaju da se dadni. Pazite, najgora, započinje sa jetimom i brigom o jetimi, jetimu, započinje sa posticanjem drugih da dadnu sadaku, a završava koji su najgori kod Allaha, koji poriču vjeru, kaže oni koji sprečavaju druge da učine dobro. To su samo neke stvari o kojima bi, o kojima bi trebali razmišljati. definitivno ove male kratke sure koje učimo na namazu možda ćemo osjećati veću slast i veću prisutnost u namazu kada vidimo prijevod tih sura molim vas braćo i sestre uzmite, uzmi prijevod pulhu Allahu ahad pa kad staneš na namaz bez obzira mi svi nekada žurimo nekada imamo obaveza žuriš pa učiš kulhu Allahu ahad ne može ti biti isto kad kažeš Allahu samed da Allah je oslonac svakome Allah je utočište. Ne može ti biti i kad žuriš, kad proučiš taj drugačije ga doživljavaš. Pokušajmo barem s vremena na vrijeme neko od ovih kraćih sura. Alhamdulillah i u Mektebu smo. Naši imami dobri su nas učili. Vratimo se tim surama. Uživat ćemo. Vratimo se prijevodu Fatihi. Ljepši će nam biti. Ispunjeniji ćemo se osjećati. Na početku, kao što smo običali da proučimo Fatihu, ili da se sjetimo od ovog mama Buharije, u hadijsku zbirku, čitamo mi daj lillahi Alhamdulillah, došli smo do 200. hadisa u hadijskoj zbirci imama Buharije i to znači da iza nas najmanje 200 halki. Otprilike to je blizu četiri godine. Blizu četiri godine druženja sa hadisom Rasulullah sallallahu alaihi I mi učimo, braćo i sestre, da je najdraže dijelo Allahu ono u kojem osoba ustraje. Ustraju dobro. Dobro koje radiš nemoj ga ostaviti. Nek je to malo dobro, ono će narast prema Zašto? Zato što će početi oblikovati tvoj karakter. To ćeš biti sastavni dio tebi. Daje sadaku i potiče druge da daju sadaku. To bude sastavni dio tebi. Što je najvažnije, to te na kraju učini primljenim kod gospodara. Jer ako si kod njega primljen, kad bi ti svi drugi vrata zatvorili, tebi su njegova vrata dovoljna. On će ti druga otvoriti. Ako ti svi otvore vrata, a gospodar ti ih zatvori jer nisi radio, nisi radio na sebi, nisi bio ustrajan u tom formiranju, svoje odanosti njemu, onda šta ti vrijedi? Svi te vole ako njega ti vrata zatvore. Samo si sebi propast poveća. Hadesana Musaddad, prenio nam je Musaddad, kala Hadesana Hamada an Sabitina an Enes. Od Hamada, od Sabita, od Enesa radijallahu anhu, ena nabije sallallahu alihi wasallam da'a bi ina'im mimma. Da je vjerovjesnik Muhammed sallallahu alihi wasallam pozvao da mu se donese jedna posuda vodi fa utije bi kadahin rahrahin fihi še'u minal ma. Pa su mu donijeli posudu koja imala širok otvor. Kaže, bilo je u toj posudi vrlo malo vode. Fe voda asabijahu fiha. Pa je Muhammed s.a.v. stavio svoje prste u tu posudu. Kala Enes. Pa je onda Enes, ovaj koji prenosi hadis, koji je vidio taj, taj događaj, dja'altu enzuru ilal ma. Kaže, nageo sam se nad vodu i gledam, kaže, vodu. Jenbuo min bejni jasabjeji. Kaže, voda, subhanallah, kao da izvire između prstiju Rasulullaha, sallallahu alaihi wa Kala Enes, fahazartu men te vodae ma bejne sebeine ila themanin. Pa sam prebrojao, išao ovako, gledam koliko ih uzma iz te posude vodu, da abdeste, kaže, između 70 i 80 ashaba Rasulullaha, sallallahu alaihi wasallam. Vi znate da je ovo poglavlje to koje govori iz kojih se sve posuda može uzimati. Pa smo govorili to mogu biti posude napravljene od različitog materijala. U to doba zemljane, kamene, a evo u naše vrijeme aluminijske i tako dalje. Ovdje nam Imam Buharija daje u jednom hadisu dvije stvari. Daje nam jednu muđizu Rasulullaha sallallahu i daje nam smjernicu da posude iz kojih obično ljudi piju, koji se koriste za piće, da se mogu koristiti također, da se voda drži u njima i da se uzme abdest. I ne treba nikada zaboraviti. Ne mogu da, da ne spomenem to vama, da blagodat vodi je ogromna blagodat. Ne do Bog, vi znate kad je insan žedan, pa pred one, minute pred sami iftar, kako osjećaš, kako bi ti godila jedna kap vode, samo jarab da siđe. Danas na svijetu ima ne na hiljade, ne na desetine hiljada, nego ima na stotine hiljada ljudi koji imaju potrebu za vodu. Ovaj hadis Rasulullaha je ujedno i muđiza. Muđiza zašto? Zato što je 70-80 ashaba Rasulullaha vidjelo mu bare kruh kako ulazi u vodu kako voda izlazi. Ovo hoću da vam kažem. Muhammed a.s. je uvijek tražio vodu. I kada bi se iscrpilo sve, kaže nema vodu onda Allah daje da se ove zakonitosti promijeni. Ono što uvijek potenciram, kada mi promijenimo radi Allaha ono što možemo, Allah nam promijeni ono što ne možemo. Ja bih morao ljudima potrošiti hiljade godina da im ukažem na neke stvari. Allah dadne da oni preko noći neke stvari razumiju. Zašto? Zato što ja promijenim odnos. Uradim ono što je do meni, onda kažem gospodar, učinio sam koliko sam mogao još ću činiti, ustrajaću. Vrlo bitna stvar. Kada čitamo životopis Muhameda sallallahu alaihi wa jeste da ove stvari stavimo u njihov kontekst. Ne smijemo. Kažu da je jedan čovjek došao do mora i kaže, udario je u more svojim štapom i rekao je, ako sam ja čestit, izađi Allahov rob. I kaže, izašla je riba. Izašla je riba. Kažu, pitao jednog od velikana, šta misliš o tome? Kaže, kako to? To je neko čudo, jel? Udario štapo izašla mu riba, sama iskočila riba. Jel slučajno, nije slučajno. Allaho im je davanje. Kaže, pitaju Anima šta misliš? Kaže, znaš šta je Allah po meni? Trebao je dati da mu izađe ajkula da ga pojede. Zašto? Jer kakav je to odnos prema stvoritelju? Da ti tako moliš. Da tražiš čudo, da ti pokažeš kako si ti na nekakvim stepenima. Kaže, Allah je mogao izvesti, kaže, ajkulu da ga pojedi i da ga sa sobom u vratiti. vrati. Čuda, odnosno ono što nadilazi zakonitosti u kosmosu, dolazi u trenutku kada vjernik i vjernica istrpe sve načine. Znate za ono što se dešava, kaže, poplava je bila i čovjek se popio na svoju kuću. I kaže, nailazi prvi čamac, kaže, haj sa mnom, kaže, ne, Allah će meni spasiti nailazi drugi čamac, Allah će meni, tri put mu Allah šalje čamac, on kaže Allah će me spasiti. I na kraju se uguši. Vrlo je bitno da, da vjernik i vjernica razumiju šta je to što im Allah daje. Da izađu iz one situacije i onog stanja u kojem. Da, pro, da pročitamo samo ovaj, još jedan hadis. Babu ludu i bilmud. Poglavlje abdest sa mjerom koja se zove koja se zove na ovaj način. Mud. U hadisima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam se navodi da je Boži poslanik abdestio s određenom količinom vodi i dozvolite da, da ako Bog da pročitamo još ovaj hadis, on je vrlo kratak dvije rečence. Hadesena Ebu Nuaim, prenio nam je Ebu Nuaim, kala hadesena Mis'ar, od Mis'ara kala hadesen Ibnu Džabr, kala se mjetu Enesen je kul, od Ibn Džabra koji kaže, čuo sam Enesa da kaže, kanen nebiju sallallahu wa wasallam, jagtesilu, a u kane kaže Boži poslanik je uzimao gusul, odnosno kupao se ili je obično uzimao gusul sa ila hamseti emdad u mud kaže nekada bi se kupao sa mjerom koja se zove sa do pet ovih emdada a uzimao bi abdes sa jednim, jednom tom količinom koja se zove emdad sada ja dok sam pripremao ovo ovo su jedinice za mjeru kažu da je sa otprilike 3,5 litra vodi. Znači toliko bi Boži poslanik sallallahu alaihi upotrijebio da se da se kaže okupa. Kaže do pet emdada, a kaže jedan emdad je otprilike negdje e, lita, e, pardon, otprilike pola kilograma, odnosno 550 mililitara. Eto da, da. Znači to dođe negdje hajmo kazat Haman Haman. Pa. Znači ovo je mjera koju bi Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam koristio prilikom uzimanja avdesta i prilikom ovaj kupanja. E sad zamislite koliko mi slijedimo sunat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pa još onaj toplo čovjek pa neće da izađe iz kupatla. Što kaže još samo malo. E to samo malo kad ti na ovom padne reci Reci sebi, znam zašto. Ugasi, izađi. je dva rekata, donese salavat na poslanika i zamoli Allaha da ne bude žedan na sudnjem danu. Jer šta znači? Innal mubedirine kanu ihvane šejatin. Zaista su oni koji raspaju šta braća koga? Šitan. Bilo šta da raspaš. I jedna od, jedan od problema koji mi imamo u našem razumijevanju vjere jeste da mislimo da ćemo biti pitani za haram. Tu nema pitanja gospodine, prošli ste kroz crven. Znao se gotovo. Znaš da ćeš biti pitan, kuda ideš s tim auto Kako si koristio auto? Kako si halal koji ti Allah dao? I meta koji ti Allah dao? Na koji si način to upotrijebi? Vrlo je bitno. Ja vas molim, kao što smo govorili, ako se sjećate prilikom abdesta, mi samo malo da smanjimo onu vodu prilikom abdesta. Nas, 50, 100. Alhamdulillah, osjetit će se razlik. Mala djela šta koja u konačnici čini, čine jedno veliko djelo. Ne mogu da vam ne kažem da je ovo nešto što iziskuje promjenu našeg odnosa prema stvarima. Ova dva, tri dana sam bio u prilici da vidim dosta naše braće i sestara koji su sada samo skeletni ostaci u masovnim grobnicama širom Bosne i Hercegovine. Od curica od 4-5 godina ubijeni jednim hitcom u potiljak klasičnom egzekucijom, dijete 4-5 godina. Zaista mi kao narod, bošnjaci, bošnjakinje, muslimani, muslimani moramo preispitivati se koliko smijemo biti neozbiljni Koliko smijemo bilo što u životu što radimo neozbiljno razumijeva. Bilo šta, bilo čime da se bavimo. Nemojmo dozvoliti da ti ljudi koji su, eto, Allah dragi je tako dao, meni samo na umpadni koliko majki, koliko sestara, koliko kćeri, koliko, koliko očeva, koliko sinova, koliko muževa, koliko tih ljudi više nema nikako, koliko nisu možda u vašim godinama preselili na hirat, nikad se neće ni oženiti, ni tu radost u svojoj porodici pružiti, da se oženi i udaju. Mi kao narod moramo ozbiljno preispitati svoj odnos najprije prema stvoritelju. Jer kako je Hazreti Omer govorio muslimanima, moraju naši, naša ulema mora govoriti ljudima. Najviše se za vas bojim, vaših grijeha. Jer Allah, kada mi koji njega vjerujemo, njemu nismo poslušni, Allah nad nama dadne vlast onima koji njega ne vjeruju, pa vidiš šta sa nama radi. Preispitivat sebe. Prestat ono što se u medijima prije, kad sjednemo ovako, mi preispitujemo sebi gdje smo mi zakazali, gdje smo mi imali obavezu neku koju ti i ja nismo uradili. A najlakše je okrivljivati drugi. Najlakše, to je šetanovo. Kako će šetan reći? Na sudnjem danu, felate lumuni walumu anfusakum, nemojte mene kriviti. Krivite sebi. Ma ene bi musrihikum, wa ma entum bi vi mene nagonili, prisilili, Niste sam vas prisilili. Ja sam vas, kaže, uadtukum, ja sam vam samo, kaže, obećavao i vi ste festeđeptum vi ste se meni odazvali. Trebamo što više glasova koji pozivaju braće i sestre ozbiljnosti. Ozbiljnosti u razumijevanju ovih hadisa Resulullaha sallallahu Razumijevanje u primjeni. Što traži od nas naša odanost stvoritelju, naša odanost njegovom poslaniku. Ako imamo kelime i šehadet, taj kelime je šehadet, pogotovo u ovim danima koji su pred nama. Priprema za Ramazan je već počela. Kažu ashabi bi, kada se završi jedan Ramazan, odmah iza Bajrama počeli se priprema za sljedeći Ramazan. Zašto? Kad na nečem radiš 11 mjeseci, boriš se protiv šetana, ovaj mjesec Ramazan je prilika, nema ga više, ne možeš ga kriviti, on je okovan čovječ. Ali on je 11 mjeseci radio svoj posao nagovaro, vodio te na mjesta gdje ne bi trebao biti i na kraju Ramazan te samo pustio. I gdje si? Gdje te on ostavio prije Ramazan. Da pripremamo svoje dove, da pripremamo svoje planove kako naši ahbabi, koga će na iftar, pa s rodbinom vezu, pa sa ahbabima, pa u džematu, pa hajmo ovdje, imamo ovaj džemat, ima Sve ono što treba. Vrijeme, vrijeme je davno došlo da se pripremamo za to. Ova ozbiljnost koja se od nas traži Danas mladić 16 godina eshumiraju njegovo tijelo. Ja razmišljam koliko će biti evo večeras u tabačkom momaka koji su ili njegovih godina ili blizu njegovih godina. To je vaš jedan brat. Gospodar će nas pitati šta smo uradili da čuvamo uspomenu na muslimane i muslimanke koji su nedužno stradali. Ubijeni na Bigajri Hak ubijeni bez ikakvog zločina, bez ikakvog grijeha da oni učine prema tim drugim. Vrlo bitna stvar, molim vas braćo i sestre, nemojte da ne učimo iz hadisa Rasulullaha dvije stvari. Prva stvar da je Allahu najdraže djelo ono u kojem ustrajemo i druga stvar, Boži poslanik Muhammed s.a.v. nas uči da budemo ozbiljni u onome što radimo Čovječe kada te vidi ne kaže ovo je vjernik, ovo je vjernica. On je uvijek na vrijeme, on je uvijek organizira. On uvijek nastoji da stvari budu kako treba. Hvala gospodaru, imamo priliku da to čini. Nemojte da moramo uzdisati, kazivati, eh da je nama prostora, eh da je nama slobode, eh da je nama. Evo sad ima. I kako je to Hazreti Omer govorio, uvijek imajmo na um. Najviše se za vas bojim, kaže Hazreti Omer, vaših grijeha. Jer ako mi budemo isti ko naši dušman, ako mi budemo nosili ona stanja, one postupke, one odnose koje oni nosi, Allah će nas prepustiti zemaljskim mjerlim. Ljudi, mi smo u zemaljskim mjerlima propali. Da nas Allah, dragi, nije pomogao i sačuvao, mi zaista ne bi bili ni pomognuti, ni sačuvani. Ja molim gospodara da nas počasti da ove stvari razumijemo bez obzira u kojem životnom dobu bili. Da nas počasti da budemo ustrajni u svakom dobru kojeg činimo i da nas počasti na, najvećim imenom njegovim ga molimo svakim djelom koje približava njegovoj milosti. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى Gospodaru naš počasti nas, a nemoj nas ponisti. Gospodaru naš oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodaru naš molimo te najvećim imenom Tvojim da nas sačuvaš od svakoga zla. Gospodaru naš nijedno djelo nije malo ako ga ti primiš pa te molimo da naša dobra djela primiš. Gospodaru naš molimo te da nas počastiš da živimo na sunnetu Tvoga miljenika Muhammeda. Gospodar naš počast nas kada se njegovo ime spomine da salavate donesemo Gospodar naš počast nas da čuvamo halke gdje ćemo slušati u Tvojoj vjeri. Gospodar naš, molimo te najvećim imenom tvojim da počastiš naše ruke da radi za dobrobit muslimana. Gospodar naš sačuvaj nas da naše ruke i jezici rade protiv muslimana. Gospodar Gospodaru naš ujedini naša srca. Gospodar naš očisti naša srca. Gospodar naš počasti naša srca iskrenom vjerom u tebi. Gospodaru naš najdraži ti djelo ono u kojem ustrajemo pa te molimo da nas počastiš u ustrajnošću. Gospodar naš zaštiti nas od toga da mi obrukamo ume tvoga miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa Oprosti nama roditeljima, našima, braći i sestrama, prisutnim i odsutnim. Počast nas da jedne drugi iskreno volim. Počast nas da obaramo poglede svoje i čuvamo stidna mjesta svoje. Gospodar naš, počast nas da budem od za koji si ti rekao, on neće ni za čim tugovati, niti će se bilo čega bojati. Gospodar naš, molimo te da ne budemo od onih koji poriču vjeru. Gospodar naš, počast nas da mi je time podržavam. Gospodar naš, počast nas da mi redovno sadaku dajemo i gladne hrani. Gospodar naš počast nas da u namazima skrušeni i prisutni budemo. Gospodar naš počast nas da ovaj Ramazan bude Ramazan povratka tebi. Gospodaru, neka se u Ramazanu Tvoja milost, rahmet prospije po umetu Muhammeda. Gospodaru naš, pomozi umet Muhameda na svakom mjestu. Gospodaru naš, zaštiti umet Muhameda na svakome mjestu. Gospodaru naš, zaštiti umet Muhameda u Siriji. Gospodaru naš, pomozi umet Muhameda na svakome mjestu. Gospodar naš, učini nas da stalno dovučimo za umet Tvoga miljenika Muhameda salallahu alaihi wasallam. Molimo te najvećim imenom Tvojim da iz naših srca izneseš svako zrno oholosti koje je u srcu. Gospodaru naš, zaštiti nas od neznanja neznanja. Gospodar nas zaštiti nas od neznanja. Gospodar nas zaštiti nas od neznanja i oholosti. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun wa mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha. Zamolio bih vas kao i prošli